Naam, kutokana na kwamba muda umeenda sana hapa, walilahi alhamdu, kuna mashaikh, kuna Sheikh Doktor, kuna Sheikh Hivi pia kuna Sheikh wetu Sheikh Mujahid. Sasa kutokana na kuwa muda umeenda sana, nitaomba ni mkaribisha Sheikh Mujahid tu peke yake aweke taaliki na atufungie hii majlisi yetu, kisha baada ya hapo tutatawanyika, tutaswali na kutawanyika kuelekea majumbani. Jazakumullahu khairan. na tafadhal mashkuran maajura. Naam, Sheikh Mujahid anasema kwamba hii nafasi ya apewe daktari ni ya daktari. Kwa daktari, jazakallahu khaira, tunakuomba uje utufungie majlisi hapa kwa taarikhi fupi. Jazakallahu khair. Naam, Sheikh Mujahid anasema kwamba hii nafasi apewe daktari ya daktari. Kwa daktari, jazakallahu khaira, tunakuomba uje utufungie majlisi hapa kwa taarikhi fupi. Jazakallahu khair. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد mimi nilikuja kufunga sasa سنة si لكم السلام عليكم sawa Eh, <laughs> Lakini kwa sababu ya Abu Fauzani kajaa pale, kwa hiyo eh, tetea taaliki moja hapa eh, asili Yasiri yupo ananiangalia kwa jicho baya, wapatatia taaliki moja kwamba alhikma fi da'wati ila Allah Allah mbarik Sheikh Jaafar maudhu hii ni nzuri na ni sehemu yake kabisa na wakati wake na ameongea vizuri kabisa Allah mbarik na amezungumzia jambo la msingi sana la albasira قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة سيما إيه محمد وابيه هو هذه سبيلي هو إسلام لجيام أدعو إلى الله الذي كان نذكنيك الله على بصيرة وبصيرة ana wa man tabi'ani mimi na wanaonifuata yani waumini wote wanapokuwa katika njia ya ulinganiaji aliyofundisha Allah subhanahu wa ta'ala wanalingania kwa basira basira imekusanya vitu vifuatavyo cha kwanza ni alilmu cha kwanza alilmu kwa sababu mtu hawezi kulingania akiwa ni mjinga hajui chochote yahi hawezi kulingania atalingania nini ndio maana uh, eh, maulamaa wamesisitiza alilmu qabla alqauli walamal alshekh muhammad abdulwahab amelisisitiza hili na alimamu al-Bukhari akaweka mlango kamili kuhusu hili al-amal fa'lam annahu la ilaha illa Allah إلا li dhanbik kwa hiyo jambo la kwanza linaloingia katika al-basira ni al-ilm elimu na wamekhalifu msingi huu baadhi ya makundi ambayo yanajinasibisha na ulinganiaji kama vile jamaatu tabligh kundi tabligh ambao wanalingania bila ilmu sio tablighi peke yake waliokhalifu msingi huu kwa sababu ilmu iliyozungumzwa hapa ni alilmu sahih ndio elimu iliyokusudiwa hapa sio mujarrad wa ilmu alilmu lshariiyu lsahih المستمد من القرآن والسنة بفهم سلف إيش الأمة ni elimu sahihi iliyotokana na kitabu na sunna ufahamu wema waliotangulia ndio elimu iliyokusudiwa hapa kwa hiyo yako makundi mengine wanajinasibisha na ulinganiaji, wana sehemu ya ilmu, sio kama jamaa tablighi kwamba wengi wao hawana asili ya elimu, wanaokotana vijioni wanaenda kulingania. Hasa kuna makundi mengine wanayo ilmu kidogo, lakini sio elimu sahihi, laysa ilman sahihan sio elimu sahihi ima ni elimu ya falsafa elimu ya nini ya falsafa au ni elimu iliyotolewa katika fikra za watu zilizotungwa zikanasibishwa na Uislamu kama maulama wa bid'a idhan maulamaa wote wanaolingania katika bid'a wamekhalifu msingi huu wa ilmu. Kwa hiyo adduatu ila albid'a kulluhum khalafu hadha alasl, walinganiaji wa bid'a wote wamekhalifu hii asli. Kwa nini? Kwa sababu wanalingania kupitia bidaa na bidaa sio ilmu kwa sababu gani? Kwa sababu bid'a ni mambo yaliyozushwa yakanasibishwa na elimu, yakanasibishwa na sheria, ni mambo ya watu. Kwa hiyo si ilmu, bid'a sio ilmu, falsafa sio ilmu. Kwa hapa unaingia duatu sufia, duatu rafidha, walinganiaji wa rafidha, walinganiaji wa ikhwanu muslimu na wengineo wanaingia hapa واضح يا شيخ يخالف بسيبوا وعين إخوان المسلمون لو يجينا سرورية وتو نجي هذا إذن معنى قنزة يا البصيرني العلم معنى بيلي يا البصيرة ني هذا سسبي نجي في تفيق سنة تتجد بهذه بمختصر au nitaje kwa mukhtasar bila ufafanuzi sababu tukifafanua fafanua hapa tafika saa nne itakuwa mhadhara wa pili na mimi natia taariki baada ya shekh kwanza alhikma katika ulinganiaji ashazungumza shekh walhikmatu hiya wad'u shay'i fi mawdhi'ihi as hikma ni kuweka kitu sehemu yake sahihi kulingana na hali na namna na wakati na watu hiyo ndio hikma kuna baadhi ya watu wanahitaji upole katika ulinganiaji unatolea ukali hiyo sio hikma abadan kuna baadhi ya watu wanahitaji ukali unatolea upole hiyo sio hikma mfano mtu anakuja hapa anasema eh, Waislamu wote nyie mafala mafala tu. Huwezi kumwambia ah, sisi sio mafala bwana. Ah, ah. ambia mpumbavu, sio mafala sisi, lazima mtolee ukali alisa kadhalika. Hiyo ndio hikma, hadhihi hiya lhikma kama alivyoeleza Sheikh Jaafar kwamba hikma ni kufanya kitu kwa maslaha. Hiyo ndio maslaha usije ukaelewa kwamba hikma ni ulaini ulaini kila wakati ah, kuna baadhi ya wakati kuna baadhi ya watu wataji shida kulingana na hali zao lisa kadhali tayib e nyingine inayoingia katika albasira ni maarifatu ahwali almad'uin kukadiria hali za wale wanaolinganiwa kukadiria takdiru ahwali almad'uin hukadiria hali za wanaolinganiwa. Je, wanaolinganiwa wana ufahamu wa kiasi gani? Wana maarifa ya kiasi gani? Sio kila wanaolinganiwa wako sawa. Kuna wengine wana sehemu ya ilmu, kuna wengine hawajui kitu kabisa, kuna wengine washasikia tauhidi wanaijua kidogo, kuna watu hawajui kitu kabisa katika tauhidi kuna wale walingania wengine ahli sunna wengine ni ahli bid'a kuna wengine wengine ni, ni, ni sio waislam kabisa mayahudi au manasara wengine watu wazima wengine vijana wanawake hawa wote mtume sallallahu alaihi wasallam alitaamali nao kwa njia mbalimbali kwa njia tofauti huwezi kumlingania kijana kama kumlingania mtu mzima huwezi kulingania muumini e, kiongozi wa nchi kama unavyomlingania muumini wa kawaida tofauti alisa kadhalika hata wewe unavyo unavyokuwa unaenda unavyowasemesha kikawaida tu kidunia kikawaida tu sikwambii rais wa nchi sikwambii rais wa nchi mwenyekiti tu serikali za mtaa kipita mwenyekiti mwenyekiti mjumbe tu wa nyumba kumi wengine wanamwogopa akimsalimia anasalimia kwa heshima zote, itakuja kuwa kwenye kulingania. Sema ah, kwa nini nani? Mbona kwa nini nani? Ah, mbona kwenye mambo ya kawaida unajua yeye ni nani, lakini kwenye kulingania yeye ni nani? Umeelewa? Kwa hiyo ahwali ziko namna hii, kukadiria ahwali za wanaolinganiwa. Kuna baadhi ya watu hawatofautishi mwenyewe anakuambia spidi mia na ishirini ni hivi ukisema bwana hapa kidogo maslaha tu maslaha kidogo usiongee kwa sasa hivi ah, tamie wewe unaturudisha nyuma Sheikh Jafar wewe unayumba unayumba unayumba nini shekhe ah, piga tu asha sasa mi nataka nitoe nasaha kwa maduat wa dawa salafia kwa ujumla, na sisi na, na, na si nafsi yangu kwamba dawa inahitaji hikma kama alivyoeleza Sheikh. Mifano ambayo naizungumza hapa inatokea sana. Dai kituoni anashindwa kutofautisha kati ya anaowalingania wote anawafanyia muamala wa vijana wanafunzi wadogo wanawafundisha Hii si sawa. yani dai kapewa kituo afundishe, ana darsa ya kina baba ya kina mama ya watoto, watoto ambao wanasoma shule na wanasoma jioni, ana kina mama ana wababa hawa wote sheria yake ni moja wote yani mtoto na babake na mamake wote wamewekwa daraja moja umeelewa sijui siwajua mtoto akikosea halala hapo pia pia kwa hiyo baba naye akikosea pia pia lala hapo mama akikosea nyosha mkono umeelewa kuna baadhi ya wa maduati wako hivyo kwenye baadhi ya vituo baba, si unajua wazee wana wanatoka kutafuta riziki, kutafuta riziki. Baadhi ya siku lazima atakosa zile darsa, kuja kachelewa hivi, bwana mimi kidogo hali adhabu, beba mawe, bwana, unajua hali yangu mbaya, ondoka shule wewe na watoto wako. Haya, ndoke sasa mtoto kafanya nini? Ah, kwa sababu watoto wako mpaka ili wajue kwamba baba kakosea. Hadha ma yajuz, hii haifai, na huku ni kurudisha nyuma dawa. Inaonekana dawa ni kituko. Na jambo la pili ni kuwaradi waumini msikitini katika makosa ambao wanayatenda wao binafsi. Hii kumstiri muumini man satara mu'minan tulisoma katika hadithi kumstiri mu'min maana yake nini maana yake ni kwamba mtu kafanya maasi yake yeye binafsi yeye na nafsi yake unajua wewe au watu wawili watatu yale maasi mumstiri maadamu wenzenu kaingia kwenye haya maasi kwa bahati mbaya mumstiri mkamnasihi masiri yoyote ambaye hajasikia lile swala asilisikie ndio maana ya kustiri lakini baadhi ya watu muumini amefanya kosa mfano maskini kateleza kaenda kaenda kadokoa sehemu kaiba muogo wa mtu hutuba Ijumaa wasariq wasariqatu madhara ya wizi kuna muumini tunaswali naye kila siku mwenzetu hapo kakutwa naiba na inawezekana habari tayari zishaanza kueneenea mtani. Mtu mwenyewe ukimwona alivyo bwana, anaanza kusifiwa shakili yake mpaka watu wote wanajua ni fulani. Hii juzu shehe, ma juzu hadha, wallahi ma juzu hii haifai. Msikaiba yeye binafsi خلاص mnasihini yakfi ama mtu kama ni dhalim maarufu kwa dhulma ametajabbar kwa dhulma na dhulumu watu inajuzu kuwaambia yani mtu kwa mfano anakaribia kutapeliwa au kufanya muamala kufanya muamala kumtanabisha bwana angalia huyu fulani huyu huyu bwana huyu kwa miamala si nzuri huku mkifanya hirsu ya kumnasihi lakini mambo ya kupigana radi ya maasi ambayo yanafanyika mitaani hayafai ukisikia tunasema rududu zipo katika dawa salafia ni mtu mfano kazungumza jambo kwenye dini la kimakosa akazusha akapindisha maneno yake yakaenea yakawa na athari ndugu yetu salafi tunafanya mmoja katika mambo mawili na yote ni sahihi imma nibainishe kwanza makosa wa jambo walilolisema ili watu waliosikia waelewe kwamba ni makosa kwa maana jambo lile alilolisema si katika dini au amelipindisha halafu baadaye ni mnasihi au ni mnasihi yeye kabla ya kubainisha, ili yeye ajirudi mwenyewe, ili ajirudi mwenyewe. Hapa lengo ni kufanya kile alichokisema kisienee kwa watu, kikaeleweka kwamba ndio Uislamu uko hivyo. Kwa hiyo utaangalia maslaha. Je, maslaha ya hawa watu ni kubainisha moja kwa moja au mwambie yeye mwenyewe ajirudi kwanza, yeye mwenyewe ajirudi. Kwa utaangalia na maslaha na jinsi lile kosa linavyoenea, naye kwa sababu unajua jinsi ya kukadiria maswali na nafasi, utajua. Lakini zote njia mbili zinajuzu. Ukiona maslaha kwanza ni kumwambia huyu bwana, halafu yeye ajirekebishe mwenyewe, hii ni aula zaidi, kwa sababu inawezekana labda kasema kile kitu hakijui labda hajui ni aula zaidi ukamwambia akajirekebisha mwenyewe na kama utamrekebisha juu kwa juu kwa adabu kwa adabu na maneno mazuri ama mambo binafsi mtu kayafanya dhambi yeye yake yeye mwenyewe binafsi hii huruhusiwi kumradi unamfedhehesha zako na alimamu ibnu rajab alhambali ameandika kitabu alfarqu baina annasihati watayiri Hichi kitabu muhimu sana, muhimu sana kusoma Tofauti kati ya kunasihi na kuwaibisha na kufedhehesha. Kwa watu wasichanganye kati ya mambo ya rudud za kiilmu katika mikhalafa ya kimanhaji na aqida na mfano wake na mambo binafsi ambayo mtu kayakosea. Hizi nasaha kwa uislamu wajue mambo haya. Kheri, shukran sana, Allah wabariki sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Hii ya albasira imeeleza baadhi tu, lakini anaingia mambo mengi sana katika basira, wasaili za dawa, maudhui za dawa E, sifa za dai zote zinaingia katika basira, sio ilmu peke yake. Inawezekana mtu ana ilmu lakini mtu wa matusitusi, ilmu yake haimfanya awe dai. Sio kila mwenye ilmu anaweza kulingania au anaruhusiwa kulingania. Kuna watu na elimu alafu anazuiwa kulingania kwa sababu midomo michafu. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Jazakallahu khairan kafir wa hii taaliq. Kwa kweli tumestafidi sana sana na sisi hatukuhisi kwamba taalifu imerefuka kutokana na e, wingi wa faida lakini insha Allahu tabaraka wa taala huko tunakuendelea mbele, huenda yale yaliyobakia tutakuja kuyapata insha Allah, tutakuja kupata faida zake, kwa sababu masala haya ya da'wa na kulingania yanahitaji kwa sisi talabatul ilmi kwamba tuwe tunakumbushana na tunakumbushwa mara kwa mara kwa lengo la kulipeleka hili gurudumu la dawa na ili kuweza kuondoa baadhi ya mizozo na mkanganyiko ambayo inakuwa inajitokeza kwa sababu ya makosa ya dai kuto kujua baadhi ya mambo ambayo anatakiwa yasimamie au baadhi ya sifa ambayo anatakiwa awe nazo. Niwashukuru nyote ambao mmehudhuria katika huu mhadhara wa Sheikh wetu Sheikh Jaafar, na kisha pia niwashukuru mashaikh alfudhala kwa kuhudhuria kwao na kwa kuupamba huu mhadhara kwa sisi uongozi wa markaz alimamu Almuzani, ikiwa nazungumza kwa niaba yao, tumefurahi sana kwa kuona mashaikh wote ambao mmehudhuria, mashaikh wetu wa manhaj hii manhaj salafia. Tumefurahi sana lau kama tunapasuliwa kwenye vifua vyetu, la shaka zitakuta kwamba furaha ndizo ambazo zimejaa katika mioyo yetu. Walhamdulillah, jazakumullahu khaira. Kwa hiyo hapa tutaswali na baada ya swala tutakuwa na ruhusa kwamba kila mmoja aelekee nyumbani kwake, hali ya kuwa amesalimika na amezibeba hizi faida na kuzitia katika matendo yake sina la kusema, bali nakwambieni nyote kwamba jazakumullahu khaira. Hii ni Wajawema Online TV. Online TV. Ha hapa ni elimu tu.